muraza kuduhamagara rero kuri za nimero mumenyereye ni 76 ku bakoresha umuhora wa Econet 76 ubusa 83 amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke abakoresha umuhora wa limitere ni mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu abakoresha fix mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri sanga ikaze ikiganiro iwanyu havugwamo akiriho uno munsi kigiye kuremeshwa na jewe jean marie vianney ndakumana alphonse kubw'imana ari mu buhinga bw'ibyuma tubaha ikaze sanganira n'igishika icyo gishashyara cy'urukundo bayo nticyampaze kabiri oh, oh. ibirenga wo gutera imbere byagenda bisubira inyuma ntacyo nakoze ndaguka yazo yamaze gushika ku murongo tumwakire aro Aro aro mwiriwe Maro byane ngenda kumara Maro mahoro ni sawa Bazima eh, ni ndo twakuye Yetunsi batatu akamutse kumukwa polisi Eh kamoto Komene ni matero kumusuga ni Izina naryo Nisawa Meritus. Namahoro gose. Eh, kaze rero tubwira makuru yo ngaho imakebuko. Ubwo je ubwo je nizimura ndombuzi babaro rwafite mu ntara ya Gitega. Mm. Mm-hmm. amakuru ayaye kutwashikiriza amakuru menshi. Amakuru yabaga abantu bite. Ize nega se ntare. Mhm. byambabaje kweri mhm, urumva rero meritusi ah. kino kiganiro mutubwira amakuru aba yabaye ngaho tutamenye ku munsi wa gatanu nane hari kindi kiganiro cyitwa gira eh, niyo mubwira icyo mushikirije ku nkuru twa twavuze uno munsi mutubwira amakuru yabaye ngaho iwanyu tutamenye ibyo zo telefone ku munsi wa gatanu zo bishikirize n'ibindi tuzobabwira muri nondwi oya nta kundi baganza makuru nyine iwacu ni ubwari ntituratekanye ntituri mu mahoro sawa sawa urakoze wagize neza ko twakura nakweretse aho nduhukira ngo nkunde rumfashe kuruhuka ese ako gatiro nari mfise bayo itashoboye kurakama undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro mahoro mahoro eh, ni sawa sawa cyane nawe umeze neza yego turashima nyabitsinda eh, eh nyabitsinda ni sawa yego turashima ni eh karibu disima tubwira amakuru nganya nyabitsinda eh nako bacho nakumva ubwe cyambere na mbere mm. wewe ukibaza aya mahera inoti z'atanu mm. atanu n'iz'ijana cyane twe tujya dusanzwe tujyana dutoro duto duto mm-hmm. barazidutera ngo ziko ziko papiye kora kaje mm. usanga kuyiranguza ku wundi kakubwira ati ngura impande iyo noti bazibatira kubera ziba zishaje eh zirashaje cyane eh, hamwe cyari eh, narigeze kubivuga mm. baciye bafata yatabujije ko kakiyikora kugira ngo bayihome ugasanga ukayikorana ururimi iyo ugiye kuyisumishamo ibintu ukakayigutera mhm. amamusaneri iwacu umubyeyi atabikubwira ati ari ku isoko umuntu mhm. yashobora kwanga iyo noti udoce mu mumunzanira mhm. none iyo noti rero bakuye nk'ubu ariko musaneri Burundi yari yagerageje avuga ati ntituzitore mugari natwe ngo ibyo ariko turakora tujye gusumba ntibazitora ntitubisaba mm. rero musaneri kugira ngo akome amashyi aguma abitangaza kugira ngo barabe uko umuntu yotitora izo noti mm. nukuri vrema twe nka zinga inoti zingahe zatanu atanu nabuze aho ndazikoresha kugira ngo yaziranguremo ibintu none disima izo noti zijya nimero usanga iri ku noti nimero ziba zikwiye yego yego kweri ziba zikwiye neza kuri ayo mategeko eh, muzoze basi muraraba nk'abantu baje ino mu bisagara zibarungikana kuko ino mu muji ca nk'ahandi nk'igitega hose za ngozi amafaranga bakwije inimero akenshi barayakira aha Isimasi yamaze kuba ku murongo ariko icyumviro n'inkuru yari yamaze kuri dushikiriza Haru. Haru. Ndakuwa ya mwiriwe. Mwiriwe chane. Umeze neza. Nijiza chane. Ni ndatu kwa kui. Nibatumu wa berikimasi. Ngomani muri giharo. Mm, nisawa berikimasi. Nisawa. E, kazutu gire ya makuri ungao giharo. Kwa chikiri je. Mm. Nihubuga ini wachu. Animozu isira mubini hazi. Mm -hmm. Hanyuma. Umunafiti denu undi. Akoreshi vini. Mjohubuwa ngonimofurati. Akatakugero mufurati. Mm. -hmm. bigatuma rero izuba ryaka bivanye indyo deni mbega mm. nta kuntu umuntu agunjwe mm. yosekira ubutegetsi niryo zuba rica ryaka ku muntu umwe abandi hariko ragwa imvura biri kima ni kuri kw'imana ino ibi abarozi bariho imvura ni y'imana mbwa abarozi bariho mm. ni kuvuga iyo deni we <laughs> uzi kugaruka biri kima urumva ko uratunyoteje ni ukuvuga iryo deni ryishyuwe ntiyamaririye icyumviro kumbuze kugaruka utubwire tumve iryo ryishyuye bica gute undi munywanyi aro aro eh mwiriwe mwiriwe eh umeze neza musaza yego eh sangwa ikaze iyi radio isanganiro inama isuma ingimba aha uno munywanyi wacu ngira ngo twinite nitwari kirenga aza kuraba asubire ashimo twinite agaruke uwundi munywanyi tumwakire aro alo eba eh, banzo kanya ku radio Yego ni sawa. Ah ni sawa sawa ninda twakuye. Viyeko. Viyeko twakuriye. Nibereye ku mutumba ruharo. muwazi komine nyabitsinda. Mm kaza tubwira amakuru ngaho mu muwazi. Yego amakuru mutambe mbere. Mhm. Mm Yenda shimishishwe n'ikiraro bariko badukorera hepfo inyarukanda. Mm. Hari soko rishasha riraha ku mm. mungano hafi ku basha icatubwira tubwira nigendera ni referi byukuri ni kijya kiraro cyaje nyaruganda bariko baragisubiramwo yego kwa ruruzi cyo kiraro bagikoze ku runinga kweri kudasahaje mm yego bengayi ayi mugege ubu hameze gute haracigiye kirekire ngaho hantu ntahaza <laughs> mugege Nige uko kandi barabara kinyene bagumba bari subire mu tarikore. Mm. yego nabamushungura uko ngaho kuruvire nyene n'inkubu nye ntibarawukora ah kuruvire ni buke buke mhm Eko uradi turamutse rero nakine turagukumbuye. Eh sawa sawa rero ndamukiriza abahungaye muhwazi bose uti radio isanganiro turabatahije. Komera komera mukabure itine nacho. Mm. Eko uradi na navuze inoti zaheze zatana tanu n'igihombe hombe. Mm nabirikima hari na mugenzawe yarajije kubivuga yitwa Disimas. Eh. Mm. muri iyo minsi byari byagabanutse mu gugu akaguma nyine kasubiye mm. ariko batiyeko akweri nakuyakira kandi nomero zirazikuri mm, ariko ndavuga eh, vyeko yego muzoze muraraba nk'abantu baba bagiye ku migwa mikuru nk'ibujumbura canke igitega n'ingozi akenshi be nizo noti barazakira iyo zikwije inimero eh, eh baca babazanira izimeze neza canke mukazivunjisha mugatwara andi mafaranga naho bisha bitugora nk'uwo urumvikanye aca gusaba icupa eh sawa sawa ntaco mugongira ngo ababijejwe ko bavyumviriza bazobara bazoraba batunganirize guko amafaranga akeshi yagikomeye arakora mu Burundi bwose sawa sawa komera kwera eh sawa nawe uragize neza sawa Shijinama, Tanuma, Yasadimana. undi munywanyi ku murongo tumwakire aro aro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe umeze neza mutama yego meze neza muriko muravugana na niko bayaga eh niko bayaga nde niko bayaga gusa niko yitwa uko mutumba nyabuzugu muri komine buhinyuza mm buhinyuza muri komine mu ntara yahe ya muyinga ah sawa karibu rero tubwire niko bayaga amakuru ngaye muyinga ah ya makuru wa mutape Mm-hmm. ku bijyanye n'ukuntu ababuguza babuguza mu masoko mm. yego kubera nko mu isoko iraha ya gasenyi dusanzwe tujyamo mm. iyo utoyeho nk'ikintu cy'ikintu rero nabonye mwenga ntikimereye neza ariyo mpamvu ngiye kukivuga uri umwirindisi watoye nk'ibintu ntibakubuguza mm. cyo kimwe n'abantu basanzwe badandaza muri soko y'abahera abo bica abahetsi bashobora kukurangura we wajoye ibintu mm-hmm. ugahitamo kubibacabuze ugahitamo kuyiremera mm. kuko gushota usanga akubuguza amafaranga ari hejuru apare yawe yo babuguza yaho bahetse none mu kubuguza amafaranga asanzwe bababuguza ko bakaca babana igitasi yasanzwe urangaye ubu bateye nk'ikundira ry'ibigori barashobora kubuguza ibihumbi bibiri urumuhuguza nawe urumuhera ubwo wabikuye muhira ari we wirimbiye ugasora bashobora kubuguza ibihumbi bitatu ibintu rero wasaba abajejwe kubuguza muri iyo komine ya mwakiro barabe borohereza umurimi muri mm. komine yacu yabuhinzaho n'isawa urumu kumbure niko bayaga aga utunite duce tumuhirana mugo rero hari ikibazo nashaka ndamubaze yavuze ingene bagenda barabahuguza amafaranga menshi kumbure niko bayaga uze kugaruka bishobotse eh inkuru yabo ntiwari bwiheza ne ntiwari bwiheze neza undi munywanyi aro Eh washitse kabisi nami sumba ingimba ni kwisanganira Sa Ego washitse Iganya ni kiratangura giracushikiri Ah shaurimu wamaze gushika camaze gutangura amasaha ntiyazi mutama kuri kuva saa 2 gushika saa 3 eh ni wa mwanya wacu ah. nyine kiriko kiraba kazi duha amakuru ninde hmm. akazina ninde izina agomba gushikiriza mwitwa bande akazina kanyu ninde ndikomana mera cyo kumashika kumtera ntara mm rero mera igihe nagomba gushikiriza mhm mm ngo bijanye n'ibiciro by'amasabune mhm Abisabye abaye ntara ahise bisika kuva amashanyarazi mu kaya gatoya kiretse isabuni ibindi biciro ku bindi ibindi bintu bya nkenerwa nk'ibifungurwa n'ibindi bintu abantu bakenera byifashe gute n'amamesa amamesa ntagurwa gute ngaho ikigamba amamesa muca muyagura gute muri ino minsi winda kumva mirasi amamesa wavuze nawe nyine ko azimbye byifashe gute ndabona neza aha wari watubwiye ko n'amamesa azimbye muyagura gute eee eh. mm, mu minsi yaheze mwakigura ngahe aha mirasi yamaze kuva ku murongo ariko amakuru yari yamaze kuyatubwira yuko hari kibazo ciduga ry'isabuni ngo n'amamesa -hmm. tubandaye tubakira mu bandanye muri telefone kugira mu tubwira makuru. undi munywanyi amaze gushika aro aro munywanyi aha munywanyi turiko turumvikana Hello. Oui, alo, ndagwaye mwiriwe. Uvugana ne Ore Emmanuel kumene gihanga segiteri buramata. Mm, ni sawa Manu. ego nanjye nagomba mpamvu yo isukari mm. ego nyakubahwa chanel yarakoze ibintu byiza mm-hmm, mm-hmm. yabwiye abenegihugu ko isukari itegeze kugura kugurwa ibihumbi bibiri n'atanu mm. bari bayifite bose bagiye bayinyegeza hagomba mm-hmm. gusaba rero rero itume irubika uw'ikomine mm. aje kuyicururiza ku giciro cya leta cyangwa komine umuntu mhm, ataracuruza none acuruze ku giciro cya leta nyine imbere y'uko umusitani yafata iyo ngingo bari bariko barayigurisha ngahe bariko bayigurisha ikiro bihumbi bitatu mm. yego ubu rero wamaze gusura iryo iryo tegeko mugiye kwirondera ntibabibahereza nta niyo bananiba mm ego twashaka ko leta rero kirondera umuntu yose yashinga atarayicurura mm, none batari ko barayibaha mukagenda mukabwira nk'umukuru w'umutumba uti ya botiki ya minani ya ya ya rudofi ko niwe ko batanga isukari aca ababwira gute nk'umukuru w'umutumba kuko nk'ubu honyine nyakubahwa segiteri wacu hari mhm. botike yugaje yari kigurishijwe ikiri ibihumbi bitatu yayugaye mm. ego mhm nshaka ko leta rero irabishyira dukora ku kintu cy'isukari mhm, ndagushimiye cyane manu kandi ikindi nacyo guca amavuta nacyo mm. icupa risigaye kuri zigeze kuri bibiri n'amajana ane mm, icupa ry'amavuta y'amavuta amavuta yahe ay'amamesa mm. isabune yo yabaye no mu minsi imbere yuko rishika ku bihumbi bine n'amajana ane icupa mwaca muri gurangahe twatugura igihumbi n'abiri ikijana igihumbi Mm, abo bayadandaza bavuga ko abadandaza amamesa bavuga ko badugije kubera iki nibyo batubatse ngo nabone bagenda kurangura bagatanga biragiye mm. ndabushimiye cyane manu ego murakoze mm, namwe mubwiye n'ijoro ryiza ngaya ego namwe n'akazi keza sawa sawa Thank you. aro aro mwiriwe neza ni ndegeya fesitusi no mu gisuru ni sawa ndegeya yego ni sawa mu gisuru ni hiyo mu ruyigi yego kaza utubwire amakuru yabaye ngaha mu ruyigi hasi niba cumi ruyigi ikizuba kirarenze yego kubera isinzi yuko uko bizogenda imvura ntiragwa ndegeya oya si ni buke buke kweri mm. na mu gisuru honyine aha yamaze kuva ku murongo ndege ya vesitiyusi undi munywanyi aro aro mwiriwe mwiriwe wirinda kumva cyane ninde atwakuye ni gakwavu utwakuriye he gakwavu ni mukanyosha aha ngaho ibujumbura yego mhm, kazi tubwire amakuru yo ngaho mukanyosha amakuru ubu rero mwarimu umaze iminsi umushyikiriza mm. ubwo ngamukanye wese ibiciro by'inzoga byabaye urudubi urudubi nta ni ukuvuga ikiyeri amusiteri ntabe gifise mm. arabagurisha bitatu amusiteri ashobora kuyigura bitatu bibiri n'atanu bibiri n'amajana umunani mm. ikiyeri ukakigura igihumbi n'indwi igihumbi n'umunani nkaba numva muri sose biyamiriza yuko abenegihugu bashobora kugura ibintu uko leta yashinze ibereye ariko habona abanyumba ku minsi imodoka zikari ngaho abapolisi bose babigurisha nibo banabigura ariko bakaguma bagurisha ibeyi ndende si hmm. igituma bica bipfako ni ku bubare bwose cyangwa n'ahantu hamwe hamwe mbuga nkoranyambaga mperereye hariho akabari ko ku isoko baragurisha ibihumbi bibiri amusiteri impande y'isoko ku muntu witwa veniste mm. hama ejo aho nari natembereye ku itaba kwa visi mm. yahora agurisha amusiteri ibihumbi bibiri mugabo ejo ariko agurisha bibiri n'abiri ubu mm. abo rero ni abantu ba mbere bataguza ibiciro ubwo abandi bose ku mabutike mm. ku bubare ibihumbi bibiri n'amajyana atanu bibiri n'amajyana umunani mm, ah, icupa rimwe rya musiteri ibyo bihumbi bibiri n'amajyana umunani cyangwa bitatu aba ari ku icupa rimwe rya musiteri yego mm. ikindi kintu bagomba gushyikiriza ni ku banyagihugu baba ngaho mu gihugu kibanyi cya kongo ni ukuvuga agenda akurikirana ibyabo kenshi hariho n'iradiyo yama ivuga mu gatondo muri ari wese agaterefona akavuga ikibazo afise mm. ni ukuri abarundi baba ngaho mu murongo aho ibuvira mm. barabahohotera cyane mm. benshi bafite ibyangombwa amasepegere amapasitori amaresepasi mugabo uhuye n'umupolisi naho uba ukwije ntararondera ahantu yo guca mpaka akagushyira mu ikosa udafunzwe ugatanga amahera umupolisi wo muri congo yego baravuga ko abarundi baba ngaho muri kongo ari benshi ubwo nka cyenda burahi bujumbura amakaritsiye yose nta karitsiye n'imwe itarimo umukongomani ubu nka cyenda haba akazi baragakora neza baridegembya umupolisi umwe ntamubaza ngo wesana ijambo mu magambo ari ryo ubu ngaho muri kongo no mu n'umupolisi uhuye n'umusirikare bitega yuko bagusaba ibyangombwa kandi naho ubitanga bidusubiza ubahaye amafaranga mm. ni ukuvuga sukumesha nanjye narahabaye ndahazi muze mutohoze ndazi umajeri mutohoza Mm-hmm. abarundi baba ngaho muri kongo ibyo bakababwira yuko naho ubukwibyo byose uterwa gufunga kugira ngo ikingire ntufunge utanga amafaranga bakureke kandi ukwibye mm-hmm. kumbure gakwaya kumbure mm. ubu radiyo y'isanganiro isigaye ifise ijisho ngaho ibubwira uwitwa jeremy kuhima mm. umumenyeshamakuru akorera radiyo y'isanganiro ngaho muri kongo eh, mu ntara y'abubwira Eh, kumbure tuzoca tumubwira adutoreza n'amakuru duhaye eh, tugushimire cyane yego hariho gatoya mm. mu mbabarire nyarusa tuwumunga abandi telefone ku iradiyo yitwa mesage di preyonga muri congo ari ikiganiro nk'iki nyine kiba kuva kuva cumi n'imwe z'agatungo gushyira sizero mm. niwe yaterefone avuga kuri radio kugira barabire abategetsi bo ngaho barabe ukuntu babwira abantu bundi baravuga ngo uwo muntu yavuze ingorane abarundi bakunda guhura nazo mm. kenshi abakunda kuvugira abantu yarabyumvise ebyo yarabisubije aravuga ati agomba kuboza arabe ko ibyo yavuze ari byo mm. ni ukuri rero ndabayo ndahazi ndakunda kujyayo ukuri abarundi baba ngaho mu murongo bakwije byose byangombwa mu kibazo cyose cyabaye batitiza ni umurundi ni umurundi Mm-hmm. ndabushimire cyane gakwari ndabona ngaho ubujumbura ukuri abakongomani bose buzuye mugabo ata muntu n'umwe afata nabi atangorane mm, murakoze cyane yego hava dukurikiranire ikibazo cy'ibinyobwa ngaho mu kanyosha mu busoro hose mm, sawa sawa ugire urare neza ugire ijoro ryiza yego sawa sawa mm. runda uri hose wumve kuri mu mahoro dusangira kabisi nagahiye duhorana ishaka mu gukomeza ubumwe terambere i burundi risasagare tegu usanga ni hose burundi undi munywanyi ku murongo aro aro wiyaro Munywanyi umunywanyi ntibishobotse ko tumwake wiyaro ninde twakuye wiyaro alo hmm, ndaguhaye mwiriwe ni amahoro eh, ninde twakuye ama bene gihugu jewe ndi nitwa Imana yari mm utwakuriye mbuka marambya kugenze mm aruhande ya zamu mm mhm kaze udushikirize urugiriye eh, tubwire amakuru yo ngaho iwanyu ama ndetse ikibazo dufite n'amakuru mukaba mwaramenye mhm nuko ngaha ari ikibazo ibyerekeranye n'iby'amatongo mm. ku gahande gatoyi ari muri meri mm-hmm. ya bujumbura komine mm. ntahanga mm-hmm. kuko iri barabara riduza rifata kenze mm. hariho uruhande rutoyi ruri muri meri ya bujumbura mm-hmm. ama urwo ruhande rurimo amanyanga menshi y'ibyerekeranye y'iby'amatongo mm. y'aho abantu baza bagafata itongo ry'umuntu mm-hmm. atwara bamwe bamwe barorera mm. itongo bakaritwara yubakamwo mm-hmm. kandi abatwara bamwe bamwe bari barahaba ah, warabimaze kubasaba imana Eric wotanga nka karori muri karitsiye ni n'iyi ku ibarabara rinini hari paraseri yagutswe na naka mu nyuma abajeje intwaro barorera haraza undi muntu atanga amahera acara yubaka mu byo byarabaye ngaho maramza ngo akarorero mhm hariho itungo ry'abana mhm. batikwa na buyo ya bena mhm iryo tongo bari hamwe uko abandi bari hawe mhm barafise urupapuro rwa kongeriko bahawe uko abandi bahawe na kongeriko kera mhm amaharaje mu nzu Mm-hmm. kandi uwo buyazana yapfuye yakoresheje ibito bibiri mm. ibyo bito bibiri kuko babaha ibito cumi kera urumva twe ntabyo tubuzi ariko ba kera baratubwira kandi niko tubibona ko bari bafite ibito cumi byishyikira mm. amahema aza kugenda uko uwo buyazana yari ahafite ibito cumi mm. acaragurisha n'umuntu ibito bibiri kandi ibyo byo by'ukuri arabizi yaranamusinyiye uwo muntu abamaze kumusinyira nyuma hafi yahaze umuntu amenase iryo tongo avuga ko ari yiwe mm. ariko abatwara nka kizigeze bivuga ko baramenashije iryo tongo inyuma barahatwara mm-hmm. baca baramenasa naho ahantu ha wa muntu yagura kuva kera mm. barahatwara hama mm-hmm. aho hantu ntacyo yigeze abivuga ko ashobye akakeka n'abiye ahubwo yagumye agomba kuguma atunga ubwoba abo bana bo kwa buyavu na ko buyavu na yarapfuye mm. aguma agomba kumenasa abo bana ajya kubafunga abatera ubwoba ngo ni ikiyomeri kiri aho hantu kijye kuhakorera mm, none erike mm. mwebwe ko mumva uh, bigenda uko icyo umusaba ni gike ubu iryo tongo ririmo korotire ryose kuko ari ibito cumi mm. urumva hajya arayitwara muri ubwo buryo mm-hmm. bavuga ko ari aho ubundi muntu mm. hano hariho n'irindi tongo iryo tongo ni ry'uwitwa silivesite ari impande y'ikaburimbi uduga gatoya kuri senze nyine mm. abakuterere uwo muntu yaragiye muri sentare kuri dapere hose barasiyeyo ama iryo tongo riri riri muri sentare subiramo umuhanda mm, urumva ko ari ibintu biri mu butungane erike hama mm, ntaguciriyemo biratangaza kubona ko abo bantu bakiriwe sentare ndikunda kubwira mm. ari bintu birimo ubutungane kumbure urumva ko abacamanza nabo bafite amategeko bigenga nambe bisunga mu guca imanza Ego. Eh kumbure bazoraba ico babafashije nawe kuci wivuga no ngaku radio iradio umvirizo nabeshi kumbure ngira ngo hari abaca bavyumva akavuga bakaraba ico bazoterera kugira ugo rubanza ruze neza urumva ko rukiri mu butungane. Ama bigasaba. Mm. Nkabo bantu bakiriye pinare mu mm. tongo. Mhm. Mm Kumba barakiriye rubanza mu gufungwa. Mhm. ariko harimo abantu baguma ahandi nasaba bahaza bazanana ingufu nyinshi ahubwo bubaka ku ngufu kandi asize urupapuro rwo muri kuru da mm. ntahangwa mm-hmm. hama hakaba hariho mu magisikari padro y'isi uranyumva wenda kumva nyarusadu w'umurongo abandi yesozera mu gihe nka twebwe tubonye abantu bari ko barubaka iryo mm-hmm. dutelefone twabwira nyine ko agasabwira shebudo posita ku buterere twebwe bacadufata nk'uko umenga turabamenye ndagushimye cyane erike bagaca bitwe mu magisira wo muri mukahaza yitwa adronisi kubera ko nawe twarumvise ko ahafise parcele bamuhaye abo bantu bagaca rero baduhiga nk'uko umenga twebwe turabitaye twamenya bakatuzanira imisahe n'agasake mhm. cyane ndabushimire cyane wagerageje gusigura mu buryo bwiharitse ku mbure yababijeje wabyumvise dudu mbwira uko bagura amayinite na eko kashi ntabyuzi byonda akanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha ushyira imigeruro kabanga hamuhitemo gatatu ibi ni biki ndayagutse none mbona bampaye ibice bitandatu byose by'amafaranga muri eko kashi yanjye eh, ibice bitandatu byose yego mm, uti eko kashi yoba yasubiye kuduza bonisi itanga uguze amayinite na eko kashi nibyo mbona mm, kuko icyo nibuka twahora turonka ibice bine ku ijana uko tuguze amayinite na eko kashi yo aho rero ndabaye umutunzi eh.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 yabaye ngayi butaganzwa ayi wacu twifuza ko ibarabara ari ibarabara ry'umurinda kuri komene ya butaganzwa mm rigaca rifata inzira yo mu hwazi na kinyigiza mm. wifuza ko iryo barabara ryogoka kuko imvura imaze gukora itari inzira nabi rwose urakoze cyane fide undi munywanyi kumurongo aro Aro. Ewe Burundi ngira ndakuririmba Ewe Burundi ngucura Aro Alo mwiriwe Mwiriwe Umeze neza Mm, karibu ni radio isanganiro umudwa makuru yabaye ngai wanyu muri wande mutwakuye Viva Trace. Inde. Tu Trace. É tu Grace. Ego. Mutwako. Ini sawa tu Grace. Ego. Mufisaka vinga kwa mama tu Grace. Sa? Ufisaka vinga tu inga kwa mama. e jendu mumama ibarutse gatatu. Ah, yitwa tu Grace. grace Ah, Superasi, pardon Superasi, urambabarira. Eh, urambabarira nari numvishije Douglas urambabarira eh, karibu yagihangana <laughs> eh, ni sawa supera emwe ni sawa kweri bukebu mm kaze rero amakuru mugenzi wacu Space Caritas kabanyana mu baranga igihanga tamenye <laughs> Tobwa wacu uramata mm ibyo bindi babuza abandi bose numvise batashikije ikibazo cy'abazima nacyo mm Tobwa wacu uramata kweri guharika byasaza mm umugabo arashaka gutunga abagore batatu mm. cyangwa babiri mm. ariko se ndabona ko mu bihaguruki ibyo mm. abagore batatu bakabatungira icyarimwe yego mugabo bose araheza akabasumira akabambika abana babyaye ko akabamenya bose uwa mbere abamutaye asubira ku gutunga abo babiri umwe akamujyana ku wundi mutumba abandi ku bandi urumva mm. rero ntisaba ushoboka ko uwa mbere asaba kumuharasi mm, mu gihe umugabo waba ahari ikaba afite abakenyezi benshi ingorane z'icyatsi bizahesupe ingorane kuri mu gihe haba ari ko haribonekeza ibyo byo guharikaza bizahe mu kibano ni uko abana bari benshi yataye baba basigaye bari mu ibarabara mm. mwegereho n'igiki musaba ababigejeje kugira ibyo byo guhagarika namba ibyo byo guharika bigabanuke baraza bagasemerera ariko ntacyo nta gihinduka tubona mm. yego icokorwa rero ni igiki rero icokorwa ni uko mwogihagurukira icyo kibazo aha ku mutumba wayo mm. yego ndawushimire cyane supe murakoze ndakwifurize nijoro ryiza murakoze mhm. rusagara usa n'ijuru rishari ry'inyene usa n'akayaga ko ku mugoroba usa n'amazi ubundi munywanyi ku murongo aro ndagwaye mwiriwe mwiriwe neza cyane ninde twakuye japeti kubaho eh ni sawa jafe n'amahoro ndakuru baho neza neza kurubaho ni mu ntara utara muri komine giharu ah sawa sawa ndahabona kabisa kurubaho yego mm, karibu rero tubwira makuru yo mu rutana makuru tumutana mm ikibazo cyane kimaze imisi kivuga mm ayo wacu kweri ikibazo kijya nk'imvura tashe cyo cyabaye umurengera mm usanga abantu bakura byene bafata ngo bagabo bakubite ngo nibo bishe imvura mm bashuka cyane ikibazo kweri gitara cyagari cyane mm Ego. mugabo yasubiye kugwa yasubiye kugwa mugabo ukugwa kose igwa no kuba babanje kubafata mm. abantu barazwi barazwi none jafe abo bantu barazwi eh, barazwi nyine kuko abantu bafata bakabashyira mu butungane nyine mm, ari igihe usanga bababeshyera ntabwo babeshyira kuko bikabikabagara kuko imvura icigwa mm. ndagushimiye cyane rero jafeti yani juru risharijimiye gusa n'akayaga ko ku mugoroba ubundi munywanyi ku murongo waro eh, banza ugabanye iradiyo eh, iyi eh, telefone yawe iraje wahagarara ahantu hameze neza yego niho washyize kaze mu kiganiro ayiwanyu havugwa make Ndimindagara. Eee, eh, utukakuri ya Ezekiel. Yewe ndimindagara munara ya makamba. Hmm, kazi utu wa makuru ya iwanyu. Mhmm. Ezekiel kumbole ngeangu tunititu wa dukei. Azaku garuka achasika umanya. zawe zikwigina amazi atemba inyoni ziririmba bihayagiza ni sawa eh ni sawa eh ni twakuye Jean ko mu kayogoro mm so Jean Bosco Ego ni mpore mm kaze tugira makuru nga mu kayogoro Amakuru nga mu kayogoro mm ibiciro biduka ku bintu byaje byose nibyo tubona mm nk'ibya eh, Jean Bosco ama primus no kuvuga icupa n'ibihumbi bibiri mm rya rya primus eh rya primus mm ikiro cy'umuceri kigeze ku bihumbi bibiri mm uribaza none iminsi mikuru aho iza gusohorera naho bizoce bigenda gusa mm. amavuta ni ukuvuga ikiro n'ibyo hafi ibihumbi bine mm. ukuvuga ibintu byose biri ku ibeyi bihanitse kweri mm-hmm. ego nicyo twashaka gusaba muri leta barabe ukuntu byogenda mm, bagabanye ibiciro barabe ingire byogenda kugira ibiciro bisubire kugabanuka by'ibinyobwa eh e, kumbure ngira ngo niko kwemera kwabo eh, urumva ko yavuze ngo iyo babafunze ngo imvura ikigwa eh, ahubwo gusa bora abantu bake bave bazize ubusa abo bantu kuko hmm. muri iki gihe turabona ni hose si kuvuga ngo ni mu bice byo hariya iwabo gusa nino ni uko nyine ugiye ni tanzania naho ntibakubwira ko imvura ari nkeya hmm. rero ko rero abantu bake bave bazize ubusa sawa urakoze rero namwe murakoze gusa n'amazi y'umusarara gusa n'imana yakugariye twakira undi munywanyi aro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe eh, ni nda atwakuye ya tanazi mishiya mu ya Cankuzo mm sawa tanazi ngaye mishiya eh mu ya Cankuzo mm kazu tubwira makuru ngaho mugenzi wacu Remo Mudenda tamenye ukuvuga tubwira mm gusabone ko ijara duze gose birakomeye gusabone igice kanga magana 9 magana 8 mm isabune imwe eh isabune imwe jya yirabura mm agiye jirana kirwa kanga magana mm twebwe ikintu dusaba leta ni uko yorahana nayo nigasiga ibiciro nk'uko umurimo ishobora kumushingira ibiciro mu byo yimbuye mm-hmm. ikaba igashinga ibiciro no ku by'amasabune kuko mm. urabona umurimo ashobora urumva ikimushingira ibiciro ibyo yimbuye ugahita ibyo biciro yatsinze n'isabune ntayirimo mm. mm-hmm. ndawushimire cyane yarenzwe rundu yari murunganwe undi munywanyi aro eh mahoro eh mahoro mahoro muri bande mutwakuye eh, ndi bosiko muri giharo mm so wa bosiko eh mahoro namwe nashi ni sawa eh, eh, mm, kweli turashima eh eh namwe ngai giharo ni sawa nakuvuze kuri yewe bivuze ko twakora igiharo ndi muri giharo muri rutana kaze rero tubwire amakuru ngaho igiharo amakuru twebwe kweri n'akavura kweri kakenye kweri ibyo bari yahenze nta kavura kagwa ngaho hasi n'imvura ko irabutse kumbe ngira ngo bamwe ariko bavuga ngo nabavura ati babituma abo bari kora babishe nk'indwi kadashoboye kugwa eh urumva hariyo n'andi hantu ngo acavuga ngo nabavura ati bayiziritse niho abahinga bakunda kuvuga by'ibinini none bibona gute utabahinga rero bakore musubire kuronka akavura urakoze ntatinkamukunda sijya namutanye ngo ihibambiwe wiyaro mwiriwe amahoro ni byinshi ntazagarutse eh karibu disima waciriye icyumviro cyawe hagati ngo kuyumvira ndiko ndavuga ku kintu uvuga ngo twejanye ngo tubajya ngo batwa muri banki mm. uko urashobora gusanga ufite nk'iza atanu atanu zine mm. zitanu ugasanga ntibazigutorera mm. hama ikindi naco rero ikibazo c'umuceri twegino uyu miceri ino kilo bibiri nane mm. usanga zirya pina z'amakiro usanga ni mirongo itatu na bine urumva ino ibintu vy'ivyuga vy'agaciro vy'impuzeyo vyataze ino kwezi mm. hama rero kosaba yuko umubisanzwe bozaraba ku kiyoshi ikintu kuko abantu bato bato uri baraba ukagura nko amabati ari kuri bibiri n'umunani mm. none wumva umuntu muto muto urumva akatoshikirwa turebe mm. ego kuri bosaba yuko bakaraba ko bozifasha bakazipfungurira mm. urakoze cyane bosco nako eh, berikimasi eh, disimasi eh, nyabitsinda sawa sawa girene urare neza uzobanda bitwakura duha amakuru nk'ayo nk'ivyo biraduhimbara yewe muriko baratubwira ibintu nk’ibyo komera mutama wanjye sawa sawa mutama wanjye nawe tukwamana itara kuri ka gasozi ku mutambo cyane dutega amaso y'uko yogaruka 와잔자니에 와 묻지마 과 때로 긴나 야싸 twakira undi mu ku murongo aro ndi ngarutse mm kazi atanaza ikimbiro cyace gicika utaraheza ena mu kibazo cyayo masabuni mm ndavuga yuko kweri leta barabana nyine gatingira ikiro mhm ndi gukora habangira gose mhm kurabona igifata ibyo twimbuye gatingira ikiro tubona iyo sabuni ari ubuzima bw'umuntu mhm nayo niyo dusindiye ikiro mhm bayitera akamo kubera bishinga ibiciro kubera abanyagihugu turahamerewe nabi mm. uko umuntu akoze ingano ntamugira ibintu byiza sawa na mubwira ijoro ryiza mm. The person around you and you dance such a song because if you sit down you just undi mu ku murongo eh, ndi makadominga kayobwe mu ntara eh makado n'umunsi warabuze umurongo yego eh kaze rero tubwire mpinga kayobwe bakabo ni wata kavura mutama nikagwane hatari eh, asa sinza bayi eh, ari kabisa namwe ngaye mpinga kayobwe kare oyi imvura yatse n'ubudumi n'agahanga mutama nyene ngawe makado hari abavura ati ko numvise cyane bacavuga ngo abavura ati batumva imvura itagwa baje nagahanga baraba nk'ababikejwe ukuntu bayita kwishyura n'indi nzoka yose ntihacari kabiri ndabushimire cyane makado bawazawa mutama baje nama ntakibutije niwacu nigwa kabisa kumbure ngira ngo ababikejwe se batuma imvura igwabwo imvura ingene kugirirwe urazi ingene bigenda iramba mutama komera eh sawa sawa nawe ugira ibihe byiza yego ndima gato nindo kayoto kumukuyumba ahantu bita kwitaba sawa komera na undi munywanyi ku murongo aro aro alo wi mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye ni mwakiro mugane tubumva neza byacice ah kumbure eh. ngira ngo baza kubikora mu mwanya afose cunya eh, sare utu muraye mu kabisa eh gira ku murongo ro tubwira makuru nuko biro byatsinze gusa tubona ibintu bigiye kama sabune mm ngo eh, kabisa ya sabune pano bururu butegeza ku majanane mm yari uko majatano na n'amajana ndi mm yego sawa tugushimira bagenda mu rugamba baho umutima uri mu nda ya forumuhe bikanka yatera icumu bikanka wa mukobwa hari umutima ugasiba amaganya aba menshi atangura twakira undi mu mwanya ku murongo waro eh, ni sawa sawa nawe umeze neza eh, kazi ni ku isanganiro eh, muri bande inde ah, ni sawa silivesite utwakura mm, muri komini yawe ko hari amakomini atatu sawa sawa kazi utubwire amakuru nashaka kuvuga amakuru kuri uyu mukomiseri wo mu kabezi umusanzu mm. mw'indwi yagonze umumotari atarapfa mm, komiseri niyo nyiramugonze ngo mu kabezi yamugejeje uwo mutera afite kuko birirwa arajya amafiyerisa abantu mm. rero byari twari twumvise ngo bamufashe nanjye ngo bamuhanye kumbe bamwimuye bamujyana mu hoteli baciye bamwimuriye ahe magara imagara mbe burya ni muri komini yaho imagara silivesite eee eh. nakubwo twashe akamutubarike mm. n'inkozi y'iki bayimura hakuyihana mm. urabona ko umenga abapolisi nkaduha baba abantu baba gucunga umutekano mm. uwo muntu yari yamugonze kuwa gatandatu uvuze ko yari yamugonze kuwa gatandatu uh, oya hari mu umugani muri iyi minsi yavuwe mu muntu kuwa kane mm, nuko tumenyereye silive bagonze umuntu baca bahagarara bagapima barapimye umuntu mbere ko acikana yacikaniye aho nyine byagenze gute musanzwe uwo muntu acikaniye aho nyine hamundi uwo yari ahetse niwe ngo yajyanywe kwa muganga mm. ni ukuvuga urashaka ugashyira mu biziba ku isoko bwacyo mm. na porogomiti yari yiwe akora ayo makosa bari bayifashe ibyaha ari bukeye bwaha baramubwira ati ntabwo iyo mukomiseri yakoze bijya iyi modoka ntacyo bakuvana mm, iyo modoka urumva yagongesheje umuntu ntiyari isanzwe ari niyiwe uwo yari pikapu yari korobogye ubwo mm, yiwiwe yo mukomiseri murumva mm, barayifashe bayitwaye kuri komisariya y'igipolisi uwo mukomiseri acarayifata atangwa kuyigendesha ngira ngo ntawe uzi ukuntu byagenze ni ukuvuga birashoboraga cyane kuko ushobora kumubwira yuko umuntu ashobora kujya mu cyumba mbere yaraba ajya kwiyorita umugabo we ntacyo baba kandi aho nyine muri iyo piyorita haba imodoka iri inyuma ikiramugonga cyarapfa mm. urumva ko nk'ibyo bintu biba byose ku muntu w'umutegetsi mm. gerageza bakafasha aho kosina mu ibarabara hama umuntu bakamufata mu rwaneza mhm. muri icyo wose wabona ni igiki sirive aba ko umuntu uba akwiye kuva mu polisi mhm. kumuringira ngo abajeje igipolisi bari kwa bazura bico babikorerako urukundo rwa urukundo rwa umunywanyi yamaze gushika ku murongo tumwakire aro aro eh, ninde twakuye Bizimana ine mu ntara ya Cankuzo mm Bizimana eh ni sawa cyane mm, kaza tubwira amakuru ngaye mishiha keke nagomba kubabwira ni wacu irede isangana kabisa ntifata nagira murabe mu ireka bisha ifate mm, kuva byatanguye kuva ryari byatanguye guhera kare kabisa ntifata ntifatanya bijya bijyanye n'ubundi araterefone mu guca acisha mm. eh, ikindi nacyo nagomba kubasaba nenga amasabune n'iwacu kabisa ntibijya yakora kandi mu zindi nta numva barayakoroye mm. twagira umushyikiranganje turabire kabisa n'imishi yakoye ntibarayakora kabisa aracyari ku majyana indwi isabune imwe yirabura mm. yego kabisa urakoze cyane sawa namwe ku isanganiro abantu yemwe twakire umunywanyi wa nyuma adusozerera kino kiganiro aro wi ninda twakuye nimero yigi muri bande ni e, nyarusa nshuti umwanya wagiye nyarusa ni twebwe hano mu ruyigi hariho ibintu ubona bidasobanutse neza mbwira ku muriro uvuga ibyo ari byo ni ukuvuga mu bijyanye n'abamotari Mhm, byifashe gute ubwira ko inshuti y'umwanya wagiye utubwira byifashe hari ibintu bita n'ibyo byongera kutugarukamo no kuvuga usanga bariko baradufata ngo duhetse babiri cyangwa bakiyatwikirukanya bagatwaka amafaranga mm. aho borekeye igipolisi kikaba arico cikorera mm. ego abo basekirite bashizweho n'abandi abo basekirite n'abandi babashinze ni ukuvuga bariho bamwe bamwe bashize muri polisi abandi nabo usanga bari bahoze bari aho nyine mm. eh, bahoze ari abasekirite ubu rero nibyo mbona bisa n'ibyasubiyeho mm-hmm. ndabushimire cyane inshuti murakoze cyane ni kuri iryo guriro rya nshuti duce turangiriza ko kino kiganiro mwakoze mwege mwese mwatwakuye ndwayezu meretusi hamwe na disimasi berikimasi hamwe na Eh, Merase na Emmanuel Veniste eh, n'abandi mwese mwatwakuye tutarenze kuvuga kubera umwanya uko batujyana mwakoze rero mugira ijoro ryiza mukanyisase n'amakuru mu rurimi rw'ikirundi iwanyu havugwa make nta mwanya afite wo muri